növbəti 5 xislət Muminin surəsində gəlir. Bayaq dediklərim Ənfal surəsində idi. Növbəti 5 xislət Muminin surəsindədir. İnnellezînehum min xəşyəti rabbihim müşfiqun vellezînehum biayati rabbihim yu'minun vellezînehum bi rabbihim la yüşrikun vellezîne yu'tûne mâ âtev Və qulubuhum vəcilə ənəhum ilə rabbihim raciun. Uləikə yüsəlunə fil xayrati və hum ləhə səbiqun. Həqiqətən, Rəbbinin qorxusundan əsim-əsim əsənlər, Rəbbinin ayələrinə iman yetirənlər, Rəbbinə şərik qoşmayanlar, Rəbbinə qayıdacaqlar deyə yerinə yetirməli olduqlarını qəlbləri qorxa-qorxa yerinə yetirənlər, məhz onlar yaxşı işlər görməyə tələsər və bu işlərdə öndə gedərlər. Qardaşlar, o mömin ki, yaxşı işlər görməkdə irəlidə olmaq istəmir. Və Allah subhanət hələ ona öndə olanlardan olmağı nəsib etmir. O mömin necə mömin sayıla bilər? onun möminə xas bu xislətləri, bu vəsfləri naqisdir. Baxın, o mömin ki, yaxşı işlər görməkdə öndədir. Demək, bu deyilənlər o mömində var. Bu vəsflər Allah subhanət hələ ondan əsib edir. Ayşə radiyallahu anhə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən Ya Rasulullah, Rəbbinə qayıdacaqlar deyə yerinə yetirməli olduqlarını qəlbləri qorxa-qorxa yerinə yetirənlər deyildikdə, zinakar, oğru və əyyaş mı qəst edilir? deyə soruşur. Ayşə radiyallahu anh bunu niyə soruşur? Ona elə gəlir ki, o ayəni belə başa düşür ki, mömin adam həm namaz qılır, zəkat verir, oruç tutur, həccə gedir, digər vacibləri və nafilələri yerinə yetirir, həm də nəfsinin ona güc gəlməsi nəticəsində hərdən oğurluq, zina və başqa günahları edir. Bu ayələr o cür müminlərə aiddir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir, xeyr, ey siddiqin qızı, bunlar o kəslərdir ki, oruz tutur, sədəqə verir, namaz qılır, lakin buna rəğmən əməllərinin qəbul olunmayacağından qorxurlar. Arxain olmaq olmaz, qardaşlar. Arxaincılıq insanı məhv edir. Bayaqki hədisin davamında Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yaramaz adamların kimlər olduğunu sahabələrinə bildirmək üçün deyir. Sizə ən pisiniz barədə xəbər verinmi? Diqqət edin, qardaşlar. Pis dostu tanımaq üçün, ondan uzaq olmaq üçün Rasulullah s.a.v-in dediyi bu vəsfləri bilməlisiniz. Sahabələr bəli deyə cavab verdikdə Peyğəmbər s.a.v deyir, söz gəzdirənlər, dostların arasını vuranlar və təmiz adamlara şər yaxanlar. Digər hədisdə Peyğəmbər s.ə.v deyir, pisiniz o kəsdir ki, ondan yaxşılıq umulmur. Üstəlik, şər əməllər gözlənilir. Həmçinin bir başqa hədisdə Rasulullah s.ə.v deyir ki, insanlar arasında elələri də vardır ki, onlar şər qapılarını açan və xeyir qapılarını bağlayan açardılar. Şər qapılarının açarları əlində olan kimsənin də vay halını. Yenə bir hədisdə Rasulullah s.ə.v demişdir. Yaxşı dostla pis dostun məsəli ətir satanla körük vuranın məsəlinə bənzəyir. Körük vurana gəldikdə isə ya o sənin paltarını yandırar, ya da ondan pis iy gəldiyini duyarsan. Belələrini görəndə onlardan qaçmaq istəyirsən. Onların şər adam olduqları üzlərindən və davranışlarından bəlli olur. Onların yaltaqlığı, dedikodu yayması, dostların arasını vurması, təmiz adamlara şər yaxması, şər qapılarını açması və xeyir qapılarını bağlaması tüstü kimi pis iy verməsi üçün kifayətdir. Bu əməlləri edən adamdan həqiqi mənada pis iy gəlir. Həsənul Basri rahiməhullah demişdir. Allahın ən şər bəndələri o kəslərdir ki, şər işlər yaymaqla insanları çaşqınlığa salırlar. Zəlalətə salırlar. Həmçinin Əvzəyi rahiməhullah demişdir. Allah bir bəndəsin elmin bərəkətindən məhrum etmək istədiyi zaman ona yanlış söz danışan dil nəsib edər. Və sən onun savadsız olduğunu görərsən. Bir daha təkrar edirəm bu sözü. Bu gözəl sözü. Allah bir bəndəsini elmin bərəkətindən məhrum etmək istədiyi zaman ona yanlış söz danışan dil nəsib edər və sən onun savadsız olduğunu görərsən. Qardaşlar, Allah kimə xeyir nəsib etmək istəyirsə, ona əməli sari insanlarla dost olmağı müvəffəq edir. Dostunuzun kim olduğuna diqqət yedirin. Dostunuzun kim olduğuna diqqət yedirin. Çünki Peyğəmbər s.ə.v dediyi kimi olacaq Əl-mər'u mə'a mən əhəb Hər kəs sevdiyi kimsə ilə bir yerdə olacaq. Ya cənnətdə, ya da cəhənnəmdə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin möhtəşəm bir hədisi var. Bu hədisdə deyir ki, Allah bir başçıya xeyir nəsib etmək istədiyi zaman sədaqətli bir vəziri ona dost edər. O yaxşılıq etməyi unutduğu zaman vəzir bunu onun yadına salar, yadına düşdükdə isə ona kömək edər. Budur yaxşı dost, qardaşlar. Budur yaxşı dost. Allah ona xeyir nəsib etmək istəmədikdə isə pis bir vəzir ona dost edər. O yaxşılıq etməyi unutduğu zaman vəzir bunu onun yadına salmaz, yadına düşdükdə isə ona kömək etməz. Bu hədislər müsəlmanı yaxşılığı yada salan və yaxşı işlərdə adama kömək edən dostla dostluq etməyə, yaxşılığı yada salmayan və yaxşı işlərdə adama kömək etməyən, söz gəzdirən, dostların arasını vuran və təmiz adamları şərə salan kimsələrlə dostluq etməməyə təşviq edir. Bu xüsusda Davud aleyhissalam gözəl nəsiyyət etmişdir. O demişdir, yadına düşən işdə sənə yardım etməyə və unutduğun işi sənin yadına salmayan dostdan Allaha sığın. Davud Aleyhisselamın nəsiyyətinə uyğun olaraq hamımızın adından Allaha dua edib deyirəm. Allahumma əiznə min sahibin izə zəkərnə ləm yu'innə və im nəsinə lem yüzekker. Allah'ım yadımıza düşen işte bize yardım etmeyen ve unuttuğumuz işi bizim yadımıza salmayan dosttan sənə sığınırıq. Həmçinin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bize öğrettiği dua ile yine hamımızın adından Allaha sığınıp yalvarıp deyirəm. Allahümmə inna nəuzu bikə min yevmis su və min leylətis su və min saətis su Və min sahibi su və min cəri su fi daril muqam. Allahım, pis gündən, pis gecədən, pis vaxtdan, pis dostdan və yaşadığım yerdəki pis qonşudan sənə sığınıram. Amin. Adamın çox dostu ola bilər, qardaşlar. Lakin bu dostların hər biri hər an adama xəyanət edə bilər hər an o dostlara bel bağlamayın. Yeganə bel bağlanılacaq, arxain olunacaq sadiq dost var ki, o da kimdir? Allah subhanahu wa ta'ala. Allahla dost olmağa çalışın. Allah dostları bu dünyada heç nədən qorxmaz, ahirətdə də heç nəyə görə kədərlənməzlər. Allahın dostu olmaq üçün isə Allahın və onun Rəsulunun sallallahu aleyhi və səlləmin buyruqlarını həm vacibləri, həm də sünnələri, əlavə ibadətləri, nafilələri yerinə yetirməyə çalışın. Bu xüsusda varid olmuş qüdsi hədistə Uca Allah belə buyurur. Kim mənim dostumla düşmənçilik edərsə, mən ona hərb elan edərəm. Hədisin ardını oxuyacaqam, qardaşlar. Niyə axı? Sahabələrə düşmənsilik edən kafirlərə, müşriklərə, münafiqlərə Allah subhanət hələ hərb elan etdi, öz gücünü də göstərdi, sahabələrə ucaqdı, onlara zəfər və qələbə bəxş etdi. İndiki nəsilə, indiki müsəlmanlara onu nəsib eləmir zəlil olurlar. Nəyə görə, qardaşlar? Quranı diqqətlə oxusanız, onun cavabını tapa bilərsiniz. Hədislərə diqqətlə nəzər salsanız, bunun cavabını görə bilərsiniz. Sahabələrin həyatını oxusanız, bunun nəyə görə belə olduğunu bilərsiniz. Quran-ı kərimdə Allah subhanətələ buyurur, İn tənsurullahə yansurkum Əgər siz Allahın dinini qorusanız, hər tərəfə yaysanız, Allah da sizi qoruyar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm hədisdə buyurur, İhfəzilləhə yəhfəzkə, İhfəzilləhə təcidhü tücəhə Allahın dinini qoru, Allah da səni qoruyacaq. Allahın dinini qoru, Allahı hər zaman yanında görəcəksən. Hər zaman sənə kömək edəcək. Səni yalnız buraxmayacaq.